الحمد لله كثيرا طيبا كما يحب ربنا أن يحمد وينبغي له وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين والمرسلين وهو محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته ومن سلك سبيله واتبع هداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد يقول ربنا عز وجل فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون tuli ku kigambo alhazimatu alhazima kitegeeza okuwangulwa okuwangulwa alhazima kitegeeza okuwangulwa okuwangula bwe kibeera nti nahanu ataifatu lmansura bwe kibeera nti ffe ekibiina ekyokutaasibwa maanaahu nantasir ونتغلب على أعدائنا ليس في كل لقاء ولكن في آخر المطاف والعاقبة للتقوى الهزيمة الهزيمة ekigambo okuwangulwa oba okuwangula twagamba nti ekigambo alhazima kitegeeza okuwangulwa okuwangulwa kati okuwangulwa kigenda kutugenda kusebamu emirundi ngaesatu oba ena then tukyuse olupapula abakulu tukyuse peegi oba tukyuse e, byetwogerako tubiteeke ku obuwanguzi oba tujja kubuyita okutaasibwa twagamba nti waliwo principle principle kiyitibwa mabda mu luwarabu oba asul oba thabit mabadiu usulu thawabit twagamba nti bwe twajja mu nsi waliwo ensonga eyatuleeta twesanga nga tugenzemu ebibinja bibiri fariikan hada wa fariikan haqqat alaihim allalala ekibinja ekimu allah aza wajjala yakiwa obulungamu ekibinja ekirala ne kibugaana kakati kiki ekyali wakati waabano abakkiriza bali mu kibinja ekyakkiriza soba allah tuteekemu abo ne bali abaagaana ye principe egamba suratul al imuran hmm? al imuran ngegamba nti ya ahlal kitabi abange mmwe abantu abaweebwa ekitabo olubereberye mu bannabbi taalaw ila kalimatin sawain bainana wa bainakum obulabe obutategeeragana bwowe buli wabula mujje tutuule wamu twegatire ku kintu kimu kyeki alla nabuda illa allah obuzibu bwonna obulabe bwonna obuli wakati waffe okuggwawo alla nabuda illa allah tewali kyetugenda kusinza okujakani allah jalla waala e, eh, tewali birala byetuyinza kwegattirako tewali birala byetuyinza kukola kitali ekyo nebitugasa nebituyamba okukola enguudo okulongoosa ensizi mwe tukima amazzi obutateega abamu abamu bannaffe mu makubo okubanyaga okubatta okubakwata olw'empaka obutalwanirarwanira mu butale okukendeeza emiwendo gy'ebyokulya okufuna obujjanjabi mu malwaliro ebyo tebiyinza kutuyamba tebimala kiki kyetunoonya kukwegatirako allah tabaraka wataala ah, kyetunoonya kukwegatirako allah tabaraka wataala wama khalaktu ljinna walinsa illa liyabudun tewali kyatutondesa okujjako kusinzaani allah azza wajalla buli lwekwonooneka ekigendererwa mu kutondebwa kwaffe kiba kimaze okwonooneka buli okusinza allah jalla waala lwe kwonooneka ekigendererwa mu kutondebwa kwaffe kibeera kimaze okwonooneka waba tewakyali mugaso mu kuwangaala kwaffe okujjako okuva ku mugo guno oba ku mwaliro kuno kwe tuli okudda wansi waagwo kyekibeera kisingako okubeera ekirungi n'olwekyo ekigambo ekiri wakati waffe n'abantu abo kiteekwa kubeerawo lwaki kulwokubanga kyekyatutondesa tetusinza okujjako allah tabaraka wataala wala nushirika bihi shaia tewali kumusinza ng'ate bwetumugatako n'ebintu ebirala nedda tewali kumusinza leero enkyatusinza ekirala nedda tewali kumusinza leero era ne leero tumugatteko ekintu ekirala tugambe nti yes gyali fena fena tukkiriza we believe in god we believe in the existence of god we believe in the existence of god it is not enough to believe in his existence ng'ate tumugattako ekintu ekirala nedda nakamu nakeddagala tateekwa kugattibwako kintu kirala kyonna wala nushirika bihi sheia ekyo kiwedde ekyokusatu wala yatakhidha ba'dhuna ba'dhan arbaba min duni la ekyo kikulu nyo nyo nnyo nnyo kyekiviirako bino ebibiri ebisooka okubeerawo al ibaada okusinza allah azza wa jalla al ishiraku al amru oba atashiri'i Al-ibada ala na'abuda illa Allah, tawariki tukena kusinza kuja kwa Allah, azza wa jalla yika. Al-ishirak, la nushirika bihi shay'a, tetumungata kwa kantukana rakona, wala ya takitha ba'aduna ba'adana arubaba min duni Allah. Abamu mufe, tebe kuza kubannawe, nebatuka no kubatera wa mateka, ngabaga laba nubannawe, kibabeiraba kore lako, agawe kubuawe, songa, nabobi tonde, ngaba na abarara, wala yatakhiza ba'duna ba'dan arubaba min duni lake tunaddira abamu muffe ne tufuula bannaffe nga be batuwa ebyokukola be batuwa ebyokuleka then ala lahu lkhalqu wal amru tuba tujijemu mu quran tuba tujjemu aya egamba nti lahu lkhalqu wal amru tewaliiwo atonda mulala yenna okujjakani allah era tewaliiwo assa mateeka na byakukola mu ebyo byaba atonze okujjakani okujjako allah azza wajjala okubeera nga tukkiriza nti yeka ye mutonzi ate netuleetawo omulala naaba nga yawa ebiragiro era naaba nga yaziiza nedda nakamunaaka eddagala kyekigambo kino wa alla yatakhiza baduna badan arubaba arubaba olunaku olumu sahabi yali mukristaayo mukatuliki yajja wali nabbi muhammad alaihi salatu wassalaamu nabbi n'amugamba nti mmwe musinza bafaaza n'abaawule n'abakulu mu mmwe Sahabi n'amugamba nti ya Rasulallah, ah, twali tetubasinza makulu we nabeererayo oba abantu bali tebasinza abo bafaaza. Ah, tebabasinza, ee. Eh. Nabbi n'amugamba nti tebabagamba nti ekintu gundi kiri haramu, temukirya, temukikola, ne mukireka. Sahabi n'amugamba nti kituufu, batugamba, batulagirira kino tekiriibwa, kino kiriibwa, kino. Tebabagamba ekintu ekyo kye babagambye nti kiri haramu so ng'ate Allah yakikkiriza. Babagambye nti kiri haramu nga tebalina bujulizi kuva mu kitabo tebabagamba nti ekintu gundi kiri halaali ne mugamba nti ye ne mukikola so nga ate allah yakifuula haramu naga nti kituufu batugamba nti kiri halaali ekintu fulaani naffe ne tukikola nabbi n'amugamba nti fatilika ibadatukum iyahum oba fatilika ibadatuhum aa ekyo nno kyemukola ekyabamu mummwe okubawa amateeka ne mugagenderako okubawa ebiziizo era ne mubireka tilika ibadatu mubera musinzizza bali mubate musinzizzani Allah jalla wa ala al ibada okusinza Allah azza wa jalla kyechoka al ishraku okumugatake kintu kirala nedda al amru ebiragiro byonna bivajali Allah subhanahu wa ta'ala eno yekalima tulusawa kyekigambo ekiri wakati waffe n'abakafiri eno ye mabda kino kyekikolo tusisinka nyerudda ku meza bakafiri erudda ku meza bakiriza kino kyekiri wakati waffe nabo bwe kivaawo tugenda kubeera ba mukwano tugenda kubeera abaagalana tugenda kubeera ba luganda tugenda kubeera abalumiraganwa tugenda kubeera abawasaŋŋana tugenda kubeera abafumbiriganwa tugenda kubeera abali mu mbeera ennungi mu kwegattira awamu mu nsi muno ne kwakira bwe kivaawo eno mabda kino ekikolo bwe kivaawo theni wabada bainana wabainakum aladawatu walbagdau ila yaumi alqiyama obulabe n'obutategeeragana n'obukyayi bigenda kubeerawo wakati waffe nabo eyo principle gye twasooka okulaba mukutandikawo amini mukutandika omusomo gwaffe guno ekitundu ku musomo gwaffe ogwa ataif al mansura nga tuli ku nsonga ya al hazima netugamba nti <coughs> mwetegereze netugamba nti ku mmeeza kuno daira emmeeza eno gye tutuddeko abakkiriza gye batuddeko abakafiiri eno mabdaa eno mabda eno yeri wakati waffe eno bakiriza eno bakafiri kati bino byendese wano byebiri wakati waffe nabo bwe bibate biriwo bino then wagenda kubeerawo okwagalana omukwano okusaasirigana obw'oluganda bwe bibeerawo bino wagenda kubeerawo enjawukana wakati waffe wagenda kubeerawo obulabe nga bwatebulivaawo emirembe n'emirembe mugoberabyeŋŋamba fine di ababadde batudde oludda eno mbakkiriza lwe bawangulwa kati okusika omuguwa weekuli abaffe kambuze ebintu bino weebiri mu nsi okusinza ekitali allah ne okumusinza naye nga bamugattako ekintu ekirala ne okubeera nga ye yatonda naye nga bamugjako obuyinza obw'okulagira n'okuziyizawo ebiri oba tebiriiwo webiri zani bwe kiberanga webiri kiba kitegeeza ati kiba kitegeeza ati waliwo muswara ah, waliwo kusika omuguwa wakati waffe n'ababikola abatabikola tusaba allah tabaraka wataala atuteeke mu abo ababikola be bali eno kitegeeza bino bwe biberanga webiri kitegeeza obutategeeragana webuli di ono ali eno lwawangulwa nadda ku ludda lw'abano kwe kubeera nga akoze bino kitegeerekese bulungi eno principal agijjeewo bw'agijjawo abeera azze ku ludda lw'abano kitegele kisaburungi bwajawa prince peno naberanga kakati naye asinza kitali allah naberanga asinza allah naye nga mugatake ekintu ekirala naberanga asinza allah naye nga ebiragiro nebiziizo biva watali allah kiba kitegeeza nti azze kuludda olwabakafiiri oyo abeera awanguddwa basiraamu twagamba <clears throat> makulu g'okuwangulwa gasooka musomo gwaffe ogwasooka ku kitundu ekyasooka nti awalu maani alhazima abakulu agasoka mu kigambo kuwangulwa itba'u millatil kafirina au ahwa ahi au ahwa ihim okugoberera au ahwa ahi au ahwa ahum au ahwa au itba'u millatil kafirina au ahwa ihim okugoberera abakafiri enzikiriza yabo je bakiririzamu oba okugoberera okwagala kwemiyo jabo kintu kyo twachi nyonyola bulungi bidhi ni hitabaraka wa taala era tugenda kubera nga tukiddamu Thani maani lihazima. Amakulu wa goku biri. Mumakulu goku wangulua. Omuntu kastava monsi. Nga gobele de milatali kafirina awa huwa ahum. Nga afiri de kukugobelela nzikiriza na antegera ya bakafiri. Obanga go, nga afiri de kukugobelela kwa gara kwa bakafiri. Kwe bagarebi ntubikolewe muwano monsi. Songa ate tuwajia kukolelela wojana. ng'ate nannyini jana teyatulekaawo nga tatulagidde engeri ya kugikoleramu n'okkiriza abakafiiri ne bakwongoza ne bakuwa biki ebyokukolera wano ku nsi nga allah ye yakutonda n'ensi ye yagitonda n'akuleeta wano okolerere jjana wama khalaktu ljinna wal insa illa liyabuduun n'akuleeta wano okolerere jjana n'otakolerera jjana n'okolerera kusiimya na kusanyusa n'ogoberera bakafiiri kusiima na kusanyusa bakafiiri kusiimisa na kusanyusa bakafiiri nokola kusinzira ku kwagala kwa myoyo ya nga bwe bakugambye <coughs> lajarama kubusa kubuusabuusa nti obero owanguddwa ngoze ku ludda lwabwe amakulu ag'okubiri almudahana lilkafirina tu lilkafirina ajja kubibabuuza bintu bino almudahana lilkafirina almudahana kyeki allah yakitunnyonnyola tabaraka wa taala yagamba ndifala tuteili mukadhibin togezangako okugondera n'okolera ku kwagala kwabo abaagaana obubaka bwa nabbi muhammad those who reject faith allazina kadhabu binubuwati birisalati muhammadi aba abagamba nti Muhammad si mutuufu ha ekigambo kinene ekyo basiraamu singa tumanye obuzito bwakyo buli lwe twandiwulidde ng'omukafiiri ng'ayogera twanditadde nga ebipapula mu matu nga situwagala kuwulira mukafiiri byagira ki byayogera lwaki ku lwokubanga yagaana obubaka bwani nolwekyo naffe tetwetaaga kuwulira kyagamba kyonna kiki ekinaatusobozesa okuteeka ebipapula mu matu n'obutawulira mukafiiri byagamba kwe kukutulawo okuwangaala wamu naye tugende tuwangaale ffekka nabagamba nti abakafiiri abo bemulaba okumanya nga bo bali siriyasi nnyo ku bukafiiri bwabwe era ku bujeemu bwabwe istakshau thiyabahum wa asarru wastakbaru stikbara jaalu asabiahum fi adhanihim bannabbi bwe bajjanga okubakoowoola nga jaalu asabiahum fi adhanihim nga bateeka engalo zaabwe muki mumatu wallahi ladhi la ilaha gairu iyo qur'an bwe balabanga ebigambo oluusi eko yebigambo byabannabbi eyitamu mumatu abasajja abo okumanya nga bagenda wala nga bali sirias ku nsonga y'okuwakanya allah tabaraka wataala wastakishaw thiyabahum baddira engoye zaabwe ne bazeebikka nga tebaagala kulaba ku nnabbi eyali azze okubakowoola nga tebaagala kumulabako ne babiteeka matu nga tebaagala kuwulira wadde okumula wadde okumulabako wastakisha wuthiyabahum wa aswaru ne balemerako ku bukafiri wastakbaru stikibara ne beekuza olwekuza bannange allah bw'agambanga ekintu nti ne kibeera olubeera okakasanga nti ddala kyali lubeera lw'amaanyi okakasanga nti kyali lubeera lw'amaanyi Imam Ahmad ibn Hanbali nabagamba nti bwe yasanga ngo mukafiri na mulengereri ngaddira amaaso ge nga agabikka nga bw'atambula ng'atambula paka lwe yamuyitangako banne ne bamubuuza abannafunze be yayitanga nabo nti ya, ya imamana sheehe lwaki buli lw'osanga abakafiiri okola bw'otyo n'abagamba nti ekyengera ky'amaaso saagala kukikozesa mu kutunula ku balabe ba allah tabaraka wataala naye gwe omulina wamuwasa tewakoma kukumutunulako butunuzi wabula wamuteeka ne mu kitanda kyo ne webaka naye n'omuzaalamu n'abaana n'omuteekamu omusaayi gwo eyo hazima kubeera kuwangulwa nababuuza nakati kanziremu babuuza bw'oba otambula bwoti n'osanga omukafiiri kiki ekisookerwako kikolo ki ekiri wakati wo naye Burabe mukwano kwagalana. Eh? Burabe. Adawa. Adawa kigambo kya Luwara bukitegeza burabe. Bomusisinkana bwoti bubera burabe. Omuntu ajja kubuza abuza nze kimanyi. Kulo kubanga majega sitani kote gaggwayo. Ajja kugamba nti la yani hakumullahu an alladhina lam yuqatilukum fi ddin wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitina. Ma lakum ya rijal? Awa tabagana kukora gana nabantu, bataba luanyisa, era watakora chi. Bataba gobana makaga mwe, aa ah, sawa sawa. Basiramu, aya yonaji osanga angamu kukwate mpora bakafiri. Walata subu lathina ya subu, yadiruna allaha, yadiruna minduni ilahi faya subu allaha adi wanbegairi ilmin. Zona ayezo, ba ula mabona katiba, baki riziganyanti zari wo, zasigara wo tila watani. Na ye manusuka hukuman. Tezichi aramula mudini yobu islamu. zonna zajjibwawo je zajjibwawo je bayita ayatu saif aya yekitara eri mu suratu tauba allah azza wa jal yagamba nti faidhan salaha al ashhuru l hurumu faktulu l mushrikina haithu wajadtumuhum wakuudu lahum kula marusadin ehe aya egamba etyabwekyo bwegamba okugjako emyezi ena gyokka mu myezi e mu kalenda yo busilamu ye myezi 12 sina ashara shahara fi kitabi la yawma khalaqa samawati wal ard myezi na jokka na ye jitali myezi na wonawe musanga nga abakafiri mubajireki mubatebe butemi allah yeyagamba suratu na n'agamba nti idha laqitumuhum eh, fa idha laqitumul lazina kafaru fadharuba riqabi bomusisinkana nga abakafiri mubatemeko butemi ki Allah ye yagamba basiramu bannange aye egamba nti Allah atugalayani hakumullahu Allah tabaganyi kukolagana bulungi na bakafiri eyo ebeerawo yaliwo olubereberye nga aye emulagire tulagire okubatta buli we tubasanze tennaba kugira ki lwaki yajjanga mpola yajjanga mpola yajjanga mpola Allah azza wa jalla ngatutwalirizo kutusajja tutusa kubukirizo obujuvu nalo kwatulagira nti kati tuli independent tetukya ina kantu konna ke tutya wadde ke twetaaga okuva mu kafiri tubeerenga tubalwanyisa bulwanyisa ekyokubiri aya eyo yali tategeeza nti tubaagali tubawase kale katugeze nti ekyaliwo hukumani ekyalamula katugeze lo faradina nti mazalat muhkima muhkima aya ekyalamula Allah kugamba nti la yanhakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum. Allah tabaganyi abo abatabalwanyisa. Mwetegereze. Allah tabaganyi abo abatabalwanyisa lam yuqatilukum fi ddin nga babalwanyisa lwa busilamu. Wala muyukhriju eh wala muy wala muyudhahiru ala ikhrajikum. Aye gambe etya. Sumbikulira suratu Muhammad. La ah, suratu Muhammad yeyo. La. la la suratu tagabun mumtahana ah jazakallah khairi sahih sahih suratu mumtahana bikulia wao Allah tabaraka taala ganti wala wala la la la yanhakumullahu anil ladhina lam yuqatilukum fi din wa lam yukhrijukum min diyarikum eh kakati ayeyo Allah azza wa jalla katugeze abamanyi watu gamati katugeze kale nti ekyala mura katugeze nti mura na ye Allah azza wa jalla kicha tegeza mukugamati tabaganyi ibintu biri bibiri mwetegereze tabaganyi ekisoka Allah tabaganyi katwebuze tatuganyi iki ekyo kubiri bani ba tatuganyi ekisoka tabaganyi antabaruhum antabaruhum antabaruhum kicha tatuganyi tabaruhum Eno Allah agambi kubayisa bulungi. Allah tabaganyi kubayisa bulungi. Birimu ebintu bibiri. Ekisooka biri okubayisa obulungi kyeki. Allah akyogedde wansi mu aya agambye nti antukusitu ilaihim. Eh? Aya egambye etya? Watukusitu ilaihim. Ah, eh, ekisooka kigamba kitya? Antabaruhum. Tabaruhum. Watukusitu ilaihim tukusitu kati mwetegereze basiramba nange biru okumuyisa obulungi n'okwenkanya nkanya gyali okumuyisa obulungi bwakutwala mu takisi ye aa otakisi muveeko bw'okyama mu kawooteeri ke ng'obadde safaari n'okyama mu kawooteeri ke oyo mukazi e, e, mukyala bulawuni mwafumba emmere allah aza wajalla agambye nti tabaruhum tabaruhum bw'otuukawo n'olyawo emmere musasule essente ze kitegerekese bulungi musasule ki sente ze watukusitu beera mwenkanya gyali beera mwenkanya gyali otya bw'aba emmere gy'olidde nga yasiringi kumi z'oba omuwa tomuwa ttaano Kitegerekisa bulungi. Bwaba yateeka wonti wano bakastoma abange wano we banabira mu ngalo. Gwe toferi nona abirate mu ntebe mu batuula bakastoma abalala. Nedda. Bwomala okunaba mu ngalo ngo maze kulya mere no nyumunguza mukamwa to wandawo mu diro lye oba mu kumeza ze. Nedda. Tabaruhum. Bera mwenkanya muyise bulungi lwaki kulokubanga no mukyala bere dene takulwanyisiza mu kufumba emmere n'agiteekaawo abantu gye bagenda okulya simanyi bamukitegeera bulungi be baluwa be bakazi hum nagambye kirimu ebintu bibiri eno biri ne hum be bakazi abakazi n'abaana kitegerekese bulungi watukositwairaihimu Bwobo sisinka nyobwana obuto bukafiri si bukafiri nga bulwana. Butase. Toleka akamu kujamu kane wako liso. Kitegere kisaburu unji basidamu. Nolecho. Laya ne hakumullah Allah tabaganyi. Omukazi wabanga afumbi ebijanjalo no mukyere. Takugamye tugende obibbewo obirie. Nedda wabula gende obirie kuba bya halali bomalo kubiri ogireki omusasule. Kitegere kisaburu unji. bwoba musasudde musasula ekyo ekyenkanyi kyembeera mumaze okukkiriziganyako naye bw'abazeewo kukulimira olubimbi n'omukubira yaadi ttaano ku mukaaga n'azirima n'azimala nga mwakkiriziganyiza enkota y'ettooke etakka wansi wa biwagu musanvu pulisi kwata enkota y'ettooke ogimuwe nga bwe mwakoze eki nga bwe mwakkiriziganyiza kitegerekese bulungi naye allah aza wajalla oluvannyuma lw'okussa aya gye bayita ayatu saifi allah subhanahu wataala yatugamba nti bwe mbeeranga musanze abakafiiri mubatemeko butemiki bulago allah aza wajala yeyagamba n'agamba emyezi egy'emizizi egitalwaniramu bwe giggwako theni mubeere nga mubakuba buli we mubasanze mubatege ambushi mubeere nga bazigwamu mubeere nga <clears throat> mubatta simanyi oba egamba yagaba bitegerekesa bulungi kakati katugende ku kigambo al mukadhibini alathina kathabu birisalati muhammadi tuatu sao nitugama ati wakafiri boba agenda wala kunsonga yoku limbisa ababaka nebateka nengaro matu nebateka nengoye zaabwe ku mitwe gyabwe nebebika mu mu bigoye ngate bagala kuulira nemba gamba jabalongo fa batu kulembera ngai mama Muhammad ibn Hanbali bo yasanga ngo mukafiri mukubo nga yebika maso aleme kumutunulako na chengera kya maso Allah ge yamua sechocho kka baswahaba bangi okugezanga ibu, okugezanga ibnu umar radiyallahu anhu bwe balinga batambula nasisinka no mukafiri nga butolera salamu assalamu alaikum mu mukafiri addamu nga banabali naye abali naye abali na ibnu umar nga bagamba nti e- e- owange ya sahiba rasulillah owange gwe mugoberezi wa nabi muhammad munne wa nabi muhammad ono gwotoledde salamu muki mukafiri ngababuza nti mukakasa nti mukafiri wallahi si mulundi gumu ibunu omarungaddayo ngagoba okusajja wayo wayo wayo imirira imirira nikissebo nziriza mangu salaamu yange gyekutoledde soka webuza omukafiri agenda kugijjawa era nga naye atangala butangazi munange gwe ontoledde salaamu akati nze nkole ntya nziriza mangu salaamu yange gyenkutoledde nga batu bagamba omukafiri kiringa omuntu <laughs> bwana akugamba kijangu encha kumacha kumacha nnyo naye nga ddala ku kirufu kumacha okwo gwe kwokera kufuna rizikiyo temumanyi nti waliwo abantu nga ye akola okuva ku saawa kumi nabiri ez'okumacya paka ku saawa nnya nga nyuse ssente ze zaanaali olunaku oba oliawo n'enkya nga ziba ziwedde kituufu waliwo emirimu egityo kati omuntu oyo bwomugamba nti jangu enkya kumacya kiba kitegeeza nti ajja kukeera ku ssaawa kkumi nabbiri abeere ng'atuuse w'omugambye omumalire ekyetaago kye then olunaku lunaaba lufudde ku lwokubanga wonoomali okumalira ekyetaago kye ku ssaawa ezennya ttaano olunaku ye essaawa ze zaakoleramu zinaaba zimaze okugira ki okuggwako noolwekyo takoze ku olwo olunaku ah, sawa sawa kati bw'ajja n'atuula n'akulinda Ngato jirachi, ngato labikako. Nari ina ngato labikako, paka kusawa mukaga. Olunakuruwe rufude, neche wamu yitide, tachi jizechi, tachi funye. Kakati ya kugamba, wakuraba, nti njagare chintu chimuchoka. Nziriza amachia gange. Gwayo nonyi. Mwono korotia. Give me back my morning. Katukena musawa mukaga. Sawa mukaga chechi, rietu ntu checho. akugamba nti nzirize essaawa nziriza amakya gange kubakubanga mu makya gange gali mwenabateli sapozidi okukolerako okulya saakakozerwa kino kyewaŋŋamba ate naabe tokituukiriza mukitegeera bulungi amakulu ebeera tagizi kubeera kulemesa kibeera kiraga obubi bwa kino kyoba omukoze ekimutuusizza ku kukusaba naawe kyotasobola kumuwa kitegeera kisa bulungi ye ibunu umar radiallahu anhuma bwe yasabanga abakafiiri ng'abagamba nti nziriza salaamu yange gye nkuwadde nziriza salamu yange gyenkuwadde ngaomusajja atangala butangazi tamanyina kyakkola atunula ku baana balina ibunu umar alinga ti banaye mumpolereze mumpolereze munnamwe kyangamba sikisobola then umar kyeyakolanga ibunu umar kyeyakolanga ngaamuga nti walakin wabula musajja gwe allah akuwe riziki naye takuwa kiri kye nagambye nti assalaamu emirembe alaikum warahmatullahi n'okusaasira kwe abarakatuhu n'emikisa gye nedda nedda nedda mbikuggyeeko kale akuweemu lumonde akuweemu akawunga basi oba ebijanjalo nga biggwa amakulu tayagala kubeera nga amuwa biri ebyamakulu amuwa bino ebyokumuyitamu obuyisi n'abeera nga talina kyamakulu kyalubeerera kyafunye katuddeyo ku nsonga gye tubaddeko fala tuti'i lmukazibiina thani maani lehazima omuteko gw'okubiri mu bikakasa nti omuntu aba awanguddwa alimudahana lilkafirina allah yagamba tabaraka wataala fala tuti lmukazibina togezangako okugondera abalimbisa obubaka bwa nabbi salllah alaihi wasallam lwaki lwaki tobagonderanga waddu baagala nnyo nnyo abantu abo baluubirira nnyo nnyo lautudihinu fayudihinuuna olegeze nabo balyoke bagire ki nabo balyoke baddirize mm. fala tuti mukadhibina abantu bonna abakafiri togezangako okubagondera bye bakugamba waddula utudihinu fayudihinun abasalafu bwe muwuliranga kabira bwe muwuliranga museveni n'abakafiiri abalala eyo yonna gye muli gye mulwanira nga beeyogezayogeza mbu olutalo tululeke olutalo lutukosezza nnyo temukkirizanga temuddirizanga puresha temulekanga ambushi temulekanga mobayiro temulekanga kubakanyaga hatta idha athkhantumuhum okutuusa nga mumaze kubatta mu bungi fashuddu lwathaqa mutandike okubawamba obuwambi fa imma manna ba'd wa imma fidaa hatta tadaa alharbu awzara المداهنة المداهنة نهي من الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم an yuti'a almukadhibina wa hum kuffaru makka ay wa hum kuffaru quraish ay wa hum lkafiruna allah yagana nabbi sallallahu alaihi wasallam okubeera nga agondera okubeera nga akkiriziganya n'abakafiiri mu kintu kyonna bima fiihi khilaafu lhaqi ekiwakanya obutuufu bwe yajja nabwo kitegerekese bulungi ekiwakanya obutuufu bwe yagira ki Njagala mbabuze nga mwanukula kye kitegeeza nti muwulira era mutegeera bye ŋŋamba nabbi yatugaana ffe abakkiriza okukkiriziganya n'abakafiiri mu kintu kyonna nga kirimu okuwakanya obwo obutuufu nabbi bwe yajja nabwo allah yatugaana mutegeera bulungi nahanu taifa almansura fe tuli ekibinja allah kyataasa fe tuli ekibinja ekyokutaasibwa lwaki anti tuyina ebikolo tuyina ebisaanyizo ebitusobozesa okufuna okutaasa kwa allah tabaraka wataala muzaata laanatullahi alaihi daima لا إله إلا الله بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين muzaata baamutadde ku leediyo oluvannyuma lw'okufa kw'ebyayi munnamawulire n'amubuuza nti kiki ky'ogamba oluvannyuma lwa kino ekyabaddewo yayogedde ebintu bibiri byonna nga alhamdulillah mawulire malungi eri obusalafu ekisooka yagambye nti oluvannyuma lwa kino ekyabaddewo ekyokuttibwa kwa byayi tumaze okwetoloola enkwe za shabaani mu bajje zonna tugenda kumulwanyisa lukwe ku lukwe netugamba alhamdulilah ffe nga tukuba muki mu ngalo kuba ffe eyo firimu ya bwereere tetugenda nakusasula ssente ngattoyo nedda tetugenda na kusasula sente tetugenda kufuna azabu nga mubajje ne ndeku muzaata bakize eki bakwataganye nagamba ekyokubiri nga bwe nabagamba bwe yagambe yagambe nti nahanu ala l haq fe tuli ku kiki <laughs> namuni nambuga nti mwe muli ku kituufu nti nam fe tuli ku kituufu omusajja n'amubuulizaawo ekibuuzo nti kyekikakasa nti mwe muli ku butuufu n'agamba nti okumanya nga yaafife tuli ku kituufu tugamba abantu nti okunywa omwenge kibi nomulire neyewuunya nti mugamba abantu okunywa omwenge kibi ekyo kyekikakasa nti muli ku kituufu yes ekyo kyekikakasa nti tuli ku kiki tuli ku kituufu munnamawulire yabadde mu ssiru nga gwe yabadde abuuza yandimubuuzizza nti obujulizi buliriddawo bukakasa nti nno omuntu agaana omuntu tikyonywa mwenge abeera ku kiki Programu z'abakafiri zijjudde ku mativi ne ku radio nga sigana abantu okugira ki? Bwogenda mu ddwaliro tewali ddwaliro lyogendamu. Okujjako nga bwe batandika okukubuuza ebibuuzo mu examination ku reception ekimu ku bye bakubuuza bakubuuza nti do you smoke onywa ki sigara do you drink onywa ki waraji omusawo kiki abategeeza abanyi ba waraji babina eddagala lye babawa mu ngeri ey'enjawulo ekyokulabirako omuntu obanga munywa walagi nnyo bwe babeera bagenda okumukuba kalifoomu bamukuba kalifoomu nga wangeri ndala okusinga obutafaanana ngaowooyo gwe bakuba atonywa walagi n'ayogera ensonga eyokubiri muzaata laanatullahi alaihi daima n'agamba nti ensonga eyokubiri ekakasa nti nno ffe tuli ku kituufu yaahi kwe kubeera nga tugamba abantu nti bagende babatayirire ensi n'erinda ensonga eyokusatu <laughs> nga tegiraki nga teriiyo yamaze fe omusomo ge tusomedde kati emyezi ebiri tukyagenda maaso emyezi emirala ebiri ye yagusomedde mu ddakiika eki emu n'amala ng'aleese obujulizi obukakasa nti yali ku kituufu okugamba abantu nti temugenda kunywa mwenge ekyokubiri kwe kugamba abantu nti mugende bagende babatayirire bannange okunywa omwenge n'okukola obwenzi kyekisinga okuba ekibi hmm? Hmm? okunywa omwenge n'okukola obwenzi mu ddiini y'obusiraamu gye kisinga okuba ekibi kunywa omwenge kansiremu babuuzi okunywa omwenge omuntu n'atamiira n'abaga takyategeera bigenda mu maaso ku nsi n'okukola obwenzi okwebaka n'omukyala gwe batakuwooye naye mu mateeka g'eddiini kiki allah kyasinga okunyiigira Hmm? mbareke mugende mu maroke bera mbitabo tunalabagana wiki ejja inshallah hmm? buli muntu ng'aleesa obujulizi bwe kale mbawadde homework abasarafu ba wano mu mtm buli muntu agende abikkula ebitabo bye inshallahu taala wiki ejja bwe tunaba tuzzeemu okusinkana obadde tunaddamu okusinkana wano buli muntu andetera obujulizi bwe kiki asazeewo abaffe okunywa omwenge n'okukola obwenzi kyekisinga okuba ekibi n'okunyiigirwa mu maaso ga allah tabaraka wataala katugende mu maaso ne omusomo gwaffe allah agambye tabaraka wataala nti togezangako okugondera bakafiiri nga bakafiiri abo kye bagamba kyonna kirimu okuwakanya obwo obutuufu bwe wajja nabwo al qurtubi Al-Qurtubi tumumanyi owa Al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an mujuzo ya 18 peji 23 bwe yalinga vunula ayo ya gamba tinahahu ani mumayati mumayalati al-mushrikina Allah azza wa jalla yagano omukiriza yagana nabbi okubeeranga mumayalatu al-mushrikina ngadda bwati kudala bakafiri ngadda bwati makulu nga ateeka yo kutuna amagezi awulirize mbwa abakafiri bebamugamba nga bikwatagana ko ne da'wa eyo busilamu nabbi yamugana wakanu yadi'unahu ila an yakufa anhum liyakufu anhu bali nga bamukobola nga bamugamba nti tuddirizeemu tujjeeko puresha otuyitiriddeko tugumiikiriza tu, tu, tu, nnyo obubi bwotuleetedde muhammad naye tujjeeko puresha naffe tujja kugikujjako tutya mukulekeraawo okubonyaabonya abagoberezi bo mukulekeraawo okukuteekerawo ebintu eby'okukulumya mukulekerawo okukunyigiriza okukulumya enjala n'okukukaluubiriza amakomera okukubwa agamba alkurtubi nti fabayana allahu taala mwetegereze nnyo ekigambo kino omusajja kyeyakozesa embeera bwe yamala okubeera bwetyo allah aza wajalla yanyonyola nabbi muhammad sallallahu alaihi waalihi wasallam anna mumayaratahum nti mazima ddala omukkiriza yenna abadde agoberera nabbi eyakkiriza allah kekamutanda n'addako bw'ati ku ludda lw'abakafiiri n'awuliriza n'ayagala n'asiima abakafiiri be bamugamba nga be bamugamba bikwataganako na busiraamu biyingiramu obusiraamu nabagamba ku mulundi guli nti tosiriwala n'ogamba kati nze eh, ono jamiru byatugamba tetubitegeera Mani ibulise, mani nyo nyo kuzanyila kubongo buwabandu. Kati nze bwemba ngeze. Bwemba ngeze muduko kugule motoka. Nga mulimu Toyota Corolla. Mulimu Toyota Karina. Mulimu Toyota Sprinter. Mulimu Toyota e, eh, Simanyani. Kati netuda kumeza nono service personnel. Atunda. Nanyinyo nyora obulungi bwa Toyota Corolla. Naye nga nze mbadde njagala Toyota Sprinter. Nanyinyonnyola fuel consumption nti enywa bulungi nnyo amafuta. Ova wano n'otugenda e Masaka n'okomawo ku half tanka. Ate ng'odduse sipiidi gy'oyagala. Bwedduka emisinde neeyita mu kikumi mu kinaana oba mu kikumi mu ataano oba mu kikumi mu abiri yeeyongera kutebenkera ku ttaka so tewunga. makuru nagezaako okummatiza ebirozo byange bive ku Toyota Sprinter gye nabadde njagala nzire ku Toyota Corolla togamba gwe tosiriwala n'ogamba nti afe jamiru yatugaana okubeera nga tuwuliriza bakafiri bye bagamba ne tudda ku ludda lwabwe nedda si kyekyo mu ebyo byakugambye mubeeramu ekikwataganako n'obusiraamu nedda n'akamu n'akeddagala allah aza wajjalla atugaana okuwuliriza wadde okutegeera wadde okuteekayo amagezi wadde okukkirizaamu akatona ennyo be babeera bakugambye abakafiiri nga bikwataganako n'eddiini y'obusiraamu nakamu nakeddagala allah tabaraka wataala tatukkiriza mwetegereza ebigambo bino bye yagamba yagamba mwetegereza ebigambo bino alukurutu bibye yagamba yagamba fabayana llahu taala allah yannyonnyola wano mu qur'an n'agamba anna mumayanatahum nti mazima ddala abakafiiri kodda ku ludda lwabwe nga balina kyonna kye bakuwadde amagezi nti kola bwoti nti mwandikoze bwe muti mwandikoze bwe muti kyonna kufurun obeera okaafuwadde ebigambo si byange talibeerayo omuwogezi mu boogezi aboogera ku tafusiiri n'ayogera n'amala nga tayogedde ku kurutubi n'aba ng'ayogedde ku tafusiiri never tafsiri ya jitarjama ila hakami al-Qur'an ye tafsiri jena soko gura ndoza mbula mubwangi ye yike bitabanga 18 fabayana Allah ta'ala Allah azza wa jalla yanyonyora ndi okudda kuludda lwa bakafiri no wuliriza bibagamba bubera bukafiri Allah yagamba walaula antabatinaka siba kunyweza gwe Muhammad lakadikita tarkanu ilayhim shay'an qalila wali osemberedde okuddako katono kuddala bakafiri mwetegereze yali asemberedde so si nti yaddako katono kuddala bakafiri nedda lakadi kitta kaada kitta wali osemberedde okubanga ayagala okuddako kuddala bakafiri lakadi kitta ddala ddala wali osemberedde okubanga ayagala okutandika teyatandika wabula okubanga ayagala okutandika okuddako ku ludda lwabakafiri allah agamba tabaraka wataala nti idhan oba kukikola noddako ku ludda lw'abakafiiri n'owuliriza bye bagamba n'obigondera n'obikolerako amakulu n'obayingiza mu ddaawa eno n'oyingizamu ebirowoozo byabwe la azaknaka dhifa almamaati wa dhifa alhayaati aya bwetyo begamba hmm? alhayaati aha walmamaati allah aza wajalla yandikuwadde ebibonerezo bya mirundi ebiri nga betugenda okukiraba mu maaso fe abantu aba bulijjo okuddako ku ludda lw'abakafiiri tufuna ekibonerezo kya mulundi gumu naye ate ye nabbi allah yandimuwadde ebibonerezo bya mirundi emeka ebiri mwetegereza nyo basiraamu bannange olwaleero wetwogerera nga bakafiiri bebawa abasiraamu ekyokukola lwaki abakafiiri olwaleero bebawa abasiraamu ekyokukola kulwokubanga abasiraamu baava basuula ebikolo mwe bali supposed okujja ebyokukola ala wahuwa al quran wassunnatu sahiha tahira nga nayo ye quran ne sunna bwe babisuula kyali kitegeeza ki baali balina kusuula buyinza buli lwokwata quran eno n'ogivambuleke n'ogisuula wali n'otandika kolera ku magezi go oba osudde buli kimu oba osudde obuyinza Lwaki? Kulokubanga kululu ogwo wekanga tebekute ku Qur'an, tosobola kubeera na buyinza. Bwosuula obuyinza kitegeeza ki? Kitegeeza kufugibwa. Okufugibwa kitegeeza ki? Kukolera ku byoyo akufuga byabeera ayagala. Kati osudde Qur'an, eyo yakufuga ogenda kukolera ku byani. Awo akufuga kati omulala atali Qur'an. Obwe buzibu abasiraamu bwe bafuna mu nsi yonna. Norwecho Allah kugamba nti waddula utudi hinufa yudi hinun abakafiri baali baagala osemberere oddirizeemu ku puresha ku natti ku maanyi ge wali obataddeko fayudihinuuna nabo balyoke baddirize allah aza wajalla akigaana agamba nti nedda era nga betugenda okukirawa musomo gwaffe ogwa nasuru okutaasibwa kyeki tugenda kulaba amakulu ga mirundi mingi kyebayita okutaasibwa tuleme kulowooza lubeerera nti okugenda netukuba ambush netuba bangula okugera netukanya gengome netujisanyawo barakisi yawe olwo tunabera nga tuwangude nedda soko kukasikwe kuwangula nakamu nakeddagala wabula okuwangula kwa mirundi mingi nga tugenda okukulaba nolwekyo okuwangulwa alhazima wadula utudihinu fayudihinun buli lwaddiriza puresha ku bakafiri n'owuliriza bye bagamba ne bakuwa amagezi n'ogakolerako babeera bakuwangudde Mkitegede bulungi? Buli lwowuliriza abakafiri be bakugamba kubikwatagana kono obusiramu. Nora banga bitufu nobikolerako babera bakuwangudde. Lwaki? Pressure eri eberawo. Nga wachaliwo bulabe wakati wo nabo. Nga lutalo vita peke yake. Wakati wa mwemwe mbi, makuru wakati wa bakiriza na bakafiri. Ebanga yemumaranga mbatadde ko pressure. Allah azza wa jalla yamalanga alina mmwe buli lwagamba kampulire ku bye bagamba mbikolereko Allah azza wa jalla ngaakuvaako buli lwakuvaako babeera balina kukanyaga abakafiri babeera balina kukusaanyaawo n'olwekyo fala tuti'il mukazibin tokkirizanga nga bakuyise tokkirizanga nga bakuyise mbw'ojja owulire ku nabo ku ludda lwabwe kiki kye lugamba allah gamba nti fala tuti'il mukazibin tokkiriza nga okuwuliriza abawakanya obubaka bwa nabbi biki bye bagamba lwaki anti waddula otudihinu fayudihinuuna baagala obeere ng'oddiriza puresha gyobataddeko eya dawa basiramu bannange aya eno ye makka e makka nabbi yali tannaba kulagirwa kwata kiso kwata mmundu naye allah amuganye okuwulira abakafiri bye bagira ki bye bagamba baabakafiri balina ebiso balina emmundu balina amaanyi balina buli kimu naye nabbi allah aza wajalla yamugaana okubawuliriza n'okugondera byebagamba wamu nekyo nga webalina omukono ogwa waggulu bwe kiri kitya basiramu bannange nga olwaleero gwokutta emmundu ate n'owuliriza abakafiri bye bagamba fayudihinuuna kiri haramu kiri haramu mu ddiini y'obusiraamu kubeera kuwangulwa obeera owanguddwa kasita owuliriza abakafiri bye bagamba bwe twalinga ekampala tetwalina mundu naye pressure yokka gye twateeka ku basajja bamubutade ah, yabatuusa okutuulanga enkuŋŋaana n'okusala enkwe butabe bagenda okutusaanyaawo naye nga kusomesa busomesa kwokka edalasa eza buli baada dhuhuri edalasa eza buli lwa sande nga kibaluma okukamala ne bakwata abasiraamu ne batusiba mu makomera ne batukuba emiggo ne batuteekako ebyobuyekera ne batuteekako bino ne batuteekako biri lwaki lwaki baakikola wadula ututi hinu faidi hinu nga baagala tubaggyeko puresha naye twali tubagamba ki twali tubagamba kudda ku ssuna za nnabbi kudda ku tawhidi entuufu okwo kwe kuwangula okwokubiri basiraamu buli lwokkiriza okuddiriza puresha ku bakafiiri obeera omaze okuwangulwa mbagambye nti pressure nabiji yateka kubakafiri ngachali na makka tanabana kuata kiso kitara ngagenze e madina yabateka kumbukeke bwamanyi nyo wadula utudi hino bagalo dilize ngolo alero sebya ibo yadiliza bagalo dilize ngase bya ibo yadiliza nabagamba omulundi gumu Neye chafa yecho sachi mbarayo. Nti twali enda kasero lunaku lumu ku Sande. Abubakari musoko oyo we Masaka. Nasitukira ddala ddala nga wendi n'abasiraamu abalala twali awo wansi mu gundi eya wansi mu kigango ekya wansi so seeri waggulu munda mu muzigiti abakali musoke n'agamba Yera tudena wano waguru wano. Naku wali lwa sande. Ngatuna atiro kugarawe darasa. Seka ziwai yali ayogera. Na hamu, so, na hamu challenge inga. Na bagamba kuwa luna kuntiba. Aba wala bubare tabu kosi koseyo. Mbuba igiriza aba somesa. Ne baba wane sofo tutafasiri. Ya swabuni. Yaba mchia ajijukira. Yereke juzu satu. Ne. Tafsiri ndara yali ya ibu nikathiri ndo oza. Ne vitabe bilara. abayita nga babaweereza obusente buli mwezi obusente obwo bwafuula babudura zaake nga bwavanga mu rabitatul alami lislami nga bafuuse bakatonda babano bamaseeka nga bamaseeka tebaagala kwogera batya nti sente zaabwe bajja kuzisiba lwaki ziyita mu ofiisi ya budara zaake mufuti wa uganda ate nga yazibatuusaako okubasasula ate nga ye mubutadde omushiriki omukulu nga bano webanayimirira bamaseeka ne bavumirira budala zaake byakola mufuti sente gye ziyita ng'azisiba tazibawa bano ng'azisiba tazibawa bano oyo abubakari musoke n'asituka n'ayogerera ddala munnamadiina eyasoma n'amalako madiina nga n'ebintu abitegeera bulungi nnyo nnyo naye yasituka n'agamba nti nze sijja kugenda kulwanyisa shiriki na bidaa nga bwatyo bwayogera allah mujulizi yagambira ddala ddala kyamukisa mubi nti abaddu abasinga obungi betwawangalanga nabo allah yatwawula naye yagambira ddala ddala nti nze sijja kugenda kulwanyisa bida na shirik mwewunye yasoma emyaka makumi asatu kumpi ng'asoma kulwanyisa shirik ng'asoma kukolera ku sunna amakulu kulwanyisa ki bida naye yagamba nze sijja kugenda kulwanyisa shiriki na bidaa Nze ngambanga nga zinze nebwati emikono. Nze ngambanga abana ba Isiraeli bwe bagamba Nabbi Musa. Ulira. Ulira wallahi alladhi la ilaha ghayr. Yagamba nze ngambanga abana ba Isiraeli bwe bagamba Nabbi Musa, nti idha haba anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Genda gwe Nabbi Musa, ah tebamugamba na kumugamba nti Nabbi. Abana ba Isiraeli ndoza tebamugita kona Rasulullah. Agasajja. Gamugamba Nti hizi haba anta uwae Musa fotuhiti lideko genda gwe warabuka ne katonda wo fakatira mruane ina hauna kaidun fetu yetu ulide waronga wafuna bufonga betu ulida. Na yenga liyari teka e yari rifude wa Allah nti basitukiremu bo wamune nabi wabu haba kune mbele baka endeba jirechi baruane naka kasaja kabuwa kati musoka weka tuweka gamba weka tuweka gamba nga wendi nti mwe mugende mwe mulwane mwe ba Muhammadizwa balutaya ba Jamiru mwe mugende mulwanyise bidda ne shiriki nze netulide wano sigenda mwebyo lwaki nga miskini agati bagenda kusiba senteze bagenda kumujja ko bugagga lwaki yadira razzaq dhul quwwati matin na muteka murabitwa kubakanga yemwayo dole 10 omwezi oba bibiri lwaki basiramu bannange tekikkirizibwa kuddiriza puresya abasajja puresya gye twabateekako baatuuka n'okugenda ku leediyo bo bennyini bennyini ate nga be batusitahaza nga be batusitahaza bakulu be batufuula abettutumu ne balangirira ku ttivi ne ku leediyo nti abantu musanvu baziyiziddwa okwogera mu uganda yonna okusomesa mu uganda yonna Ni batandika jamiru mukuru, simanyi sebyayi, simanyi muruta, simanyi kamoga, manyani. Exactly bwe kitobwe kyali basiramu, nga tufudde ruzira, ne sebyayi kye yakola, ngalangirira bano, tebakkirizibwa kwogera mu Uganda yonna. Natandika okumenya amanya. Jamiru, simanyi obedi, mm, miskini nawe wetunulire, rahimallahu mura'an alima kadira nafsi. Eyo kirabika eyo si hadithi eyo. Kigambo kyaba hukama abasajja abagezi wadenga tekiri konda tekiriko kubanza na kino nyanikimbula naye nali ndi awo nga ndaba Bakar ibn Abdullah bamuyita Abu Zaid Bakar ibn Abdullah yamu ku ulama abakyali abalamu kati ngagamba nti naye takirabangako mu mudawana kigambo bika kya ulama amini kya abasajja bahukama abasajja abogera ebigambo by'amagezi nga bwolaba omusajja yagamba nti inda almihani yukulamu almar'u yukulamu almar'u au yuhan oba idha nazala annasu fil afiya sawasiya fa idha nazala al balau تفرقوا وهكذا علم الله أمين رحم الله مرأة علم قدر نفسه الله asasire omuntu eyemanya wawakoma kati naawe sebyayi wetunuuliremu nga bwe wenkana otunuuliremu nga bwe wenkana oyimirira otya mu maaso ga tayar mu maaso g'amayengo ag'amaanyi agasitula emmeeri eyijjudde konteyina n'amamotoka n'ebitulakita negajifura negajibika negajisindika wansi ku ntobo gomwana adamoroza amayenga gwabaga nakulekawo nesebyayi neboyenkana ngalinge enkota yettoke erigenda okwengera enkya livunde muno ku munwe ligwewo obuwuka bulye ebinyonyi birye ayimiridde maaso ga dawa ayimiridde maaso ga tawhid wal irshad attawhid wal jihad ayimiridde maaso gaayo ataddewo ekifuba agamba nti kyagala tawhid yayite wano Masilamu Kitufu mulo za sebiayi Yalime sata uhidio kuitao Naka muna akedaga Kati yafuda agambachi Yafuda agambachi <clears throat> Yafuda agambanti Yabe ADF vete kakuchipata sobora Temuwe nagaba na ba ADF vete kakuchipata sobora E, eh, luringa waringo gamantino chivako na chichamu Soma aya ya Koran E gamantio mutu akute mundu okulwanyisa abakafiri bamuveeko yeefugisa korani ne sunna abaakoze haramu abanyiiziza allah tabaraka wataala n'omubaka we gyobaosoma teriiyo abeeteka ku kyebatasobola lwaki sebeyayagamba nti beeteka ku kyebatasobola lwa nsonga emukubiri ekisooka lwakuba yetaliimu ate nga waba taliimu mu busiraamu nolwekyo buba tebujja kusobola kutuukiriza ekyo kyebwetagisa okutuukiriza lwaki anti ye nannyini bwo so si allah tabaraka wataala lwaki bateka kuchibata kye Kuno kubanga ye sebyayi alina obujulizi okuva mu korani ne sunna ng'olutalo olutukuvu olw'okweramuzako korani ne sunna lulwanirwa emyaka mukaga. bwe luba teruwedde mu myaka mukaga. olwo lubeera luganyi. Okusinzira ku ye basiraamu oyo yenna ibulisi mutawanya. wallahi ladhi la ilaha gairu nsaalwa ze zibatawaanya waidhiramu yahtadu bihi fasayaquluuna hatha ifkun qadim fasayaquluna hadha ifkun qadim olw'okuba bambi allah azza wa wajalla yalamu haithu yajalu risalata. yamanyi wa wawateko busilamu bani babuwa lwaki alam bishakirin amanyi bani abanabwebaza bani abanabukolerako so saabo saabo basilamu saabo abo utu ilima utu zaka baweebwa amagezi agakwata mu kibiina walamu utawu azaka tebaweebwa kuteeka mu nkola ebyo bye babeera bakutte basiraamu ndoozaka tukomaawo olwaleero ku hazima eya almudahana mwetegereze nadala mwaba kutte mmundu olwaleero munsi yonna tekikirizibwa kuddiriza pressure gyembeera mutadde kuba kafiri kino ekyagundi okufa nga bamukubye ekyasi abadde munnaffe tekitegeeza buwanguzi bwabakafiri nedda n'akamunaka eddagala tujja kulaba kye bayita obuwanguzi kyeki oyo aba awangudde buwanguzi abeera akubiddwa ekyasi abatawanguddwa wabula aba awangudde kanywererawo ekyasi nekimukwasa aba awangudde wallahi tetuddiriza puresya ku bakafiiri bwe tuddiriza puresya kinaba kitegeeza ki kinaba kitegeeza nti be batuwangudde oba mukitegedde bulungi basiraamu ejja kubeera haziima singa tunaddiriza puresya netubeera nga tuva kwecho kitubeera twatandika amakulu okweyimiriza ko Qur'an ne Sunna katukomawo omurundi ogujja Allah jalla wa ala bana bakiriza tugenda kutunulira thalithul maani omuteko ogwo kusatu mu makulu aga alhazima ala wa huwa arrukunu walmayru lilkafirina wa ashabil batil mukino abatalafu bonna mwebagwa ku mulembe gwaffe guno gwetulimu kozi nga mmaliriza biidhinihi hitabaraka wa taala nsaba allah subhanahu wa taala an yansura al mujahidina fi kulli makani wa halin Allahumma inna nasaluka al alikhilasa fi lqawli walamal والثبات على الحق حتى الموت برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ربنا لا تشمت بنا الاعداء ولا تسلطهم علينا ولا تسلمنا الى ايديهم ابدا ما احييتنا واجعلهم الاخسرين رد عنا جميع مكر وكيد اعدائنا واجعلهم الاخسرين اللهم واحد كلمتنا واحد صفوفنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته